Por jo jo, nuk guxojmë ne me ra, në dëshirën e të mallkuarit shejtan, nuk guxojmë me ra, në ndikimin e argatëve dhe ushtarëve të shejtanëve, të cilët punojnë dhe mundohen t'i indoktrinojnë dhe t'i largojnë dhe t'i devijojnë një pjesë të madhe të popullit tonë, veçanti të shoqërisë tonë. Dhe ajo çka kam hasur në te, Së fundi është ajo çka e kam unë në dorë, para jush këtu, ku në revistën javore Kosovarja, e cila pa dyshim është pej revistave më të poshtra, pej revistave që më së shumti përpiqen për me i devijuar këta të rinj dhe këto të reja, pej revistave të cilat përpiqen maksimum ta luftojnë islamin duke luftuar moralin, duke zhveshur këtë rini edhe prej asaj pak sasie dhe peshe të moralit e cila u ka mbetur edhe ashtu. Kjo revistë e mallkuar, e cila është haram për muslimanin me ble, është haram për muslimanin me shit, është haram për muslimanin me punuar në të, është haram për muslimanin me kontribuar në të, është haram, sikurse që është haram me ble alkohol, edhe nëse nuk e pin, Është haram, sikurse që është haram me ble dhe me shit drogë, edhe nëse nuk e përdor, sepse alkoholin, nëse blen dhe pin, ka mundësi e dëmton vetëm vetëveten tande, ndërsa me këte, e shkatërron familjen, e shkatërron rininë, e shkatërron fëminë tan, sherri i saj është i madh, por mjerisht nuk është e vetmja. Në numrin e fundit të saj e keni një dhërat të ashtu quajtur me fajza Vula e shtëpisë lumtur Vula e shtëpisë lumtur Vula e shtëpisë lumtur Jo Allah, por vula e shtëpisë mjerë Vula e shtëpisë mjerë Në atë që futët kjo vul është futur mjerimi është futur shejtani është futur shirkë vlazen musliman dhe nuk ngurojnë këta të poshtër nuk ngurojnë këta armiq të islamit T'ia kushtojnë dy faqe të gjëra, të shumta të mëdha, me tregime të shumta, të cilat mundohen t'i mashtrojnë ata të cilët nuk e njohin Islamin, se kjo hajmali të sjell fat, kjo hajmali të sjell dobi dhe prej fjalëve të shumta çka thojnë, se janë të shumta dhe nuk mundem me i lexuar krejt. Prej tyre thojnë këta të poshtër, këta të poshtër, besoj se do të pajtohemi të gjithë me një konstatim se me bartjen dhe posedimin e kësaj hajmalie, nëse vërtet nuk do të kemi kurrfarë dëmi, fundja kjo është forca e besimit, mu ashtu, sikurse thuhet edhe në Bibël, u bëftë sipas besimit tuaj, nëse nuk keni dëm dobi, thotë nuk keni dëm, i besoni ju asaj, se nuk keni dëm, pi, Pejgamberi alejhi salatu wa salam Si thash më herët I ka thanë atij sahabis Dhe sahabi me qenë Ka gradë të madhe Ka vleftë të madhe Ne mendojmë se sahabit Janë xhenetli Me gjithate Pejgamberi po i thot atij sahabiu Me bo me vdek Me atë pe dhe atë bindje që e ke në trupin tand Nuk ke me shpëtuar kurrë për jetë, nuk ke me shpëtuar kurrë për jetë, pra e mos bëftë dobi, dhe dobi nuk të ban me emrin Allahut azza wa jall, por të ban dam, ta humb imanin vlla musliman, ta humb qatë pikë iman, qatë din që e ke, dhe del para Allahut azza wa jall, pa punë të mira, pa vepra. Këtë hajmali të lumtur, apo vula e shtëpisë së lumtur të cilën e kanë sjellur, e sjellin një histori të gjatë rreth saj, kinse është mija vite para ardhjes së Isaut alayhi salam, prej paganëve dhe mushrikëve, është përcjellur radhazi deri tek musliman, është bashkuar dhe shtuar me disa lutje ajete dhe hadithe dhe është vërtetuar simbas tyre se ka dobi të mëdha Se në të sjell lumturi, se është mbrojtje personale, preferohet me mbaj nëpër zyra dhe dyqane, në tregti dhe zejtari, preferohet me mbaj në çdo dhomë dhe çdo në shtrat, preferohet me mbaj edhe në trup të vetin, por thot nëse s'keni mundësi, e keni një, ban edhe aq, A besoni ju se nuk është kjo çështje komerciale për i mashtruar popullin me ble kit gazetë të mallkuar sa më shumë me i rrejt, ani pse ata ja hupin imanin, nuk e kanë dert vëllezër musliman. Vazhdon kjo e poshtër revistë dhe thot se kjo është mjet efikas kundër aksidenteve. Syri të keq, si dhe të gjitha ndikimeve psikike, ajo siguron fatin, ajo sjell sukses, kjo siguron fatin, kjo sjell sukses, ndëgjoni çka thot Allahu tebareke ve teala, ndëgjoni çka thot Allahu azza wa jall, me fjalë të arta, fjalë të bukura, dhe a ka fjalë më të bukura se sa të Allahut azza wa jall. E fereejtum ma ted'une min dunil-lah, in eradeni Allahu bi durrin, a po e shifni o ju mushrik, o ju pagan, po i thot Allahu pejgamberit thuj atyre, a i shifni ato çka i lutni ju, a i shifni këto falle dhe hajmalia, a i shifni këto horoskope dhe magjia, të cilat i bëni ju, nëse zoti don mu me m'bo dëm, nëse Allahu don mu me m'çu smundje, don mu me m'çu bela, Don mu me m'çu vorfëri, hel hunne kashifatu durrih, a ma hjekin mu ato mu të keqen, a kanë mundësi ato hajmali, e ato magji, ato vula të shtëpisë lumtur, me më largu mu prej dameve të Allahut, prej kadereve të Allahut, hel hunne mumsikatu rahmetih, ev eradeni, ev eradeni bi rahmetin, po nëse zoti don me m'lshu mu rahmet, don shëndet, e don Allahu me m'çu pasuri, e don me ma hjek atë bela, Hel hunne mumsikatu rahmetih, a kanë mundësi ato me nal rahmetin Allahut azza wa gjell, a kanë mundësi ato me i dalë përpara rahmetit Allahut tebareke ue teala, pra vllazën musliman, krejt këto janë punë të xhahilijetit, të gjitha ato që bëhen, janë punë të xhahilijetit, janë shirk, i kanë përdorur mushrikët, në injorancë para se me ardh pejgamberi dhe janë munduar në maksimum t'i ruajnë dhe t'i përhapin armiqtë e islamit edhe pas ardhjes së pejgamberit dhe në krye të magjive qëndrojnë jahudit qëndrojnë evrejt vllazën musliman qysh herët janë të njohur ata me magji qysh nga koha e Sulejmanit a.s. janë të njohur me magji që i kanë ba në atë kohë dhe i kanë përcjellur edhe më vonë Valli, shkrimja e plumit. Falli dhe shkrimja e plumit. Këto mulat e hajmalive dhe të tjera janë shirk. Ani pse i veshin ato? Ani pse i zbukurojnë ato me ajete kuranore? Dhe hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Jo që i besojnë ajetet, jo që i besojnë hadithet, por dojnë me të mashtru. Dojnë me të mashtru, me t'i vërbu dhe me t'i qërru sytë, se ne i besojmë Koranit, se ne po puro, po punojmë dhe shërojmë me Koran, në çdo hajmali që gjeni, shkronja të ndara njëra pas tjetrës të palidhra, në çdo hajmali që gjeni, në formë të yllit apo të rrumullakut, në çdo hajmali që gjeni, numra dhe shifra të ndryshëm, dijeni se ato janë formula, nëpërmjet të cilave, U drejtohen ata të mallkuar, xhinëve dhe shejtanëve, me të cilët bashkëpunojnë me ta dhe kërkojnë prej tyre për t'i ndihmuar dhe për t'ia realizuar dëshirat e tyre. Ato janë haram, ato janë vepra të shejtanit vëllazën musliman. Tutnju Allahut azza wa jall. Mos shkoni te falltort. Tutnju Allahut azza wa jall. Mos shkoni te magjistart. Tutnju Allahut azza wa jall, mos shkoni te ata që shkrijnë plum, tutnju Allahut azza wa jall, mos shkoni te ata të cilët u tymosin juve, me tyme dhe me vija dhe tjera, edhe qoftë se pretendojnë, se janë musliman, se janë hoxhallarë, se falin namaz, Namazi i tyre nuk pranohet, namazi i tyre s'u kryen punë, nuk kanë hajër ata prej namazit të tyre, nuk kanë hajër ata prej ibadetit të tyre, ata janë mushrikë, ata janë xhehnemli, nëse i beson ti atyre, je bashkë me ta, je bashkë me ta, tutnju Allahut vllazën musliman, tutnju Allahut dhe luftoni të këqijat, Mos na zen vdekja me besime të tilla, sepse kemi frikë se nuk shpëtojmë, nuk kemi shpëtim kur dalim para Allahut. E ne vllazën e dojmë xhenetin, ne vllazën e dojmë Kur'anin, e dojmë sunetin. Na mjafton Kur'ani, na mjafton suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Falënderojmë Allahun për iman. Lutni Allahun ja forcojë imanin zemrat e juve. Bini istighfar dhe pendohuni te Allahu te bareke ve teala. Se Allahu është Falës, i Mëshirshëm, ua pranon duat dhe lutjet.